23 su sata. Sova Info. Zaklada Sveučilišta u Rijeci održala je dodjelu nagrada pobjednicima drugog izdanja sveučilišnog case study natjecanja Realizator. Dodijeljeno je ukupno 15 nagrada, a studentima su ih uručili predstavnici poduzeća za koje su rješavani poslovni slučajevi. infobip DO, Metis TD, Jadran Galenski, JU Priroda i Zagrebačka banka DD. Što o realizatoru kažu pobjednici? Pa iskreno smatram da ovo jedno jako lijepo iskustvo gdje ljudi mogu im upoznat druge ljude, em možemo zapravo razviti neku svoju kreativnu notu, udat e, svoje mašte na volju, te zapravo te svoje ideje i naći u nekoj primjeni praksi na stvarnim e, slučajevima i stvarnim firmama i poduzećima. Odličan način da upoznaju kako firme rade jer su slučajevi bili realni ove godine, dakle nešto što stvarno se u tim firmama događa. mogu na taj način provjeriti kako se oni snalaze sa tim zadacima i e, u konačnici možda i otvoriti si neka vrata? Pa izuzetno, mislim, smatram da je ovo jako dobra prilika za studente da iskažu svoja kreativnost, svoja znanja koja su naučili tokom fakulteta, pa da ih primijene u praksi. Pa zasigurno, zato što danas više ne možete računati da vam je formalno znanje dovoljno, nego uz fakultet uvijek trebate stvarati mogućnosti, biti proaktivni, pronalaziti mogućnosti, znači kanalizirati se u smjeru koje vas zanima, da bi mogli popuniti na kraju taj svoj CV i biti bolji kad izađete muito ajustada. Kako je zadovoljna ovogodišnjim izdanjem natjecanja i što možemo očekivati u budućnosti, rekla nam je predsjednica zaklade, profesorica Iva Rinčić. Pa evo, prije svega ja bih se zahvalila naravno svima na dolasku. Mi smo zaista više nego zadovoljni. Vjerujem da su emocije preplavile ne samo nas u Zagrebu nego i studente, a vidim da i poduzećima zapravo izuzetno drago na sudjelovanju. Ambicija, dakle, prošlogodišnjeg 2017. druge edicije realizatora je bilo naravno povećati broj poduzeća, što smo uspjeli, povećati broj dakle studenata, odnosno prijavljenih timova, što smo isto tako uspjeli povećati fond nagrada i mislim da smo zapravo u svemu uspjeli i u nagradama i da su reakcije zapravo danas tu vidljive. E, nastavljamo dalje, dakle želimo svakako povećati sve navedeno, podići naravno kvalitetu organizacije i evo već sada pozivamo studente i da prate dakle naše natječaje, odnosno dakle ići ćemo i javni poziv prema poduzećima kako bismo dobili što kvalitetnije kejsove i naravno imali zapravo što bolja rješenja. Vidite i sami dakle da ove godine su neka od poslovnih rješenja rješenja već završila zapošljavanjem, dakle studenata, mislim da nema boljeg pokazatelja, tako da evo, zahvaljujem svima još jednom na sudjelujemo i idemo dalje. Centar za ženske studije Filozofskog fakulteta i udruga Pariter organizirali su tribinu o nužnosti ratifikacije Istanbulske konvencije u, ankvari, u antikvarijatu Ex Libris. Na tribini se razgovaralo o aktualnom stanju vezanom za ratifikaciju dokumenta u Republici Hrvatskoj, a glavnu riječ vodili su doktorica znanosti Sanja Barić i psiholog Danijel Antunović, koji više od 10 godina radi u području obiteljskog naselja. Na tribini su obrađene teme o razlozima spornosti konvencije, rezultati koji bi bili postignuti u koliko se konvencija ratificira, kao i o sadašnjem stanju nasilja nad ženama i zakonskoj problematici, od kojih je naveden primjer da se nasilje u vezi ne priznaje kao nasilje jer se osobe ne nalaze u braku ili životnom partnerstvu. Zašto se uopće ratifikacija spominje kao sporna, objasnila je profesorica Barić. Problem je prije svega političke naravi, a to je situacija u kojoj trenutnu hrvatsku vladu zapravo održava jedan mali dio ekstremno desnih političkih stranaka kojima je to protivno njihovom načinu gledanja na stvari, na svijet, na odnose između muškaraca i žena i oni su dakle u poziciju da ucijenjuju opstanak vlade. Da, ratificirati se može, ali mi izlazimo iz vlade. To je zapravo konačni razlog, bez obzira što se priča o nekakvim ideološkim, e, e, ideološkim podjelama, to nije istina. Ideološka priča je samo dimna zavjesa, kao što smo danas na tribini utvrdili. Konvencija apsolutno u sebi ne sadrži niti jedan sporni moment, osim ako želite gledati na odnos muškarca i žene kao žene koja je proizašla iz Adamovog rebra i koja je u tom smislu drugotna. Više o Istanbulskoj konvenciji poslušajte u Sovi Info Plus. Centar za tehničku kulturu Rijeka danas je u Ministarstvu znanosti i obrazovanja uručena državna nagrada tehničke kulture Faust Vrančić. Nagradu je od ministrice Blaženke Divljak preuzela izvršna direktorica CTK Rijeka Olivera Stanić. Državna nagrada Faust Vrančić dodjeljuje se za iznimna postignuća u području tehničke kulture, a centar ju je primio za izniman doprinos razvoju tehničkog odgoja i obrazovanja građana, osobito mladih, za, popularizaciju i promidžbu znanosti i tehnike, te poticanje tehničkog stvaralaštva u Republici Hrvatskoj. U 23 godine djelovanja Centar tehničke kulture Rijeka kontinuirano razvija tehničku kulturu grada Rijeke i Primorsko-Goranske županije. Razvijeni su brojni programi za generacije djece, mladih, odraslih i, i umirovljenika te ranjivih društvenih skupina. Centar potiče suradnju s različitim dionicima tehničke kulture, a međunarodnim djelovanjem kroz sudjelovanje u mrežama te europskim i međunarodnim projektima CTK Rijeka doprinosi međunarodnoj promidžbi tehničke kulture Republike Hrvatske. U nastavku na nužnost ratifikacije Istanbulske konvencije organizira se i 8. martovski noćni marš. Radi se o inicijativi udruga Pariter i Lori u suradnji s Centrom za građavinske inicijative Poreć. Marsom, maršom se želi ukazati na nedovoljnu zaštićenost žena u slučaju nasilja te na stravične brojke i zakone koji onemogućuju žrtvi da se makne od nasilnika. Jedna od činjenica je da u Hrvatskoj svakih 15 minuta jedna žena doživi fizičko nasilje od strane partnera, dok je godišnje u takvim vezama ubijeno čak 25 žena. Zašto sutra izići na ulicu, rekla nam jedna od organizatorica Iva Davorija. Pa evo želim pozvati dakle sve da nam se sutra pridruže na našem prvom riječkom noćnom maršu, 18 sati okupljanje na kontu. E, razloga za okupljanje je zaista mnogo, međutim ono što najviše želimo naglasiti je sada već nekako konstantno urušavanje ženskih reproduktivnih i socijalnih prava i mislim da trebamo jasno reći vladi da se poduzme puno brže i odlučnije uvezano za ratifikaciju Istanbulske konvencije s obzirom da imamo i dosta dostupnih podataka koliko je nasilje u obitelji, nasilje spram žena u porastu i ako njima to nije dovoljno onda ih jednostavno moramo pitati kolika je cijena ženskih života. Dođite, podržite nas, trebamo biti što glasniji, što snažniji, što odlučnije poručiti vladajućima da je stvarno vrijeme da se ozbiljno zauzmu oko sprječavanja nasilja spram žena. Marš možete podržati sutra na kontu od 18 sati. Vrijeme sutra ujutro umjereno do pretežno oblačeno mjestimice s kišom. Već prije podne se zapada postupno razjedravanje. Vjetar većinom slab. Jutarna temperatura od minus 3 do 1, na Jadranu od 4 do 9, a najviša dnevna od 6 do 11. Sovu ovu info uredila Maja Krištafor. Slušali ste Sovu Info.